kansa da shi ɗan sahu da shi ne in za na so in karo wata ɗan sahu da shi ba zan je bara ga kowa ba ɗan sahu da shi ne zan taimaka wa ƴaƴana ɗan sahu da shi ne zan ba uwa da kannena ɗan sahu da shi zan ta abinci har iyalaina ɗan sahu da shi jama'a ke ganin mutuncina ɗan sahu sana'ar da ta take ta daga sunana ɗan sahu da shi ne na yi wa talauci ban kwana ɗan sahu da shi 'yan mata suke ta kallo na. dan sahu da shi na wuce gori ko a na. dan sahu da shi na kima cikin abokaina dan sahu da shi na ka nauyin karatu na. dan sahu da shi ne aka mun da kifina dan sahu da shi ne odar shayi da madarata dan sahu da shi ne cibire da har da dan kwaina to mu ga mu da dan sahun mu injin burga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garo mu gandu jan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mu ga mu da dan sahun mu mu ga mu da dan sahun mu injin mu ga yan kudin mu sana'ar mu da yan uwan sana'ar mu da yan uwan mu ya tabbata dan garin mu darajar mu sana'o'in mu gandu jan mu shi da kanshi yace mai dan sahun mu mana gandu ya zo kan mu ya tashi da tallafin mu ya ce mana dandiyan mu ya soke harajugun mu eh, gwamnati ta biya mu hannuwanmu amin ku ce mun gode ka yi mana tallafin ka ne gandun aiki zami maka tallafin mu sai ranar yaki na ce mun gode kana wa gando jera kayan aiki su faya taya in ji koyar daidai ya ba mun ce mun gode ya kirji wajen zance wanda ba a nuna masa kunce jirgin kasa wanda ba a mai hanyar birje ka tabbata ka da wanda ke san islama a ka ci gandoji ba sai an yi zabe ba abu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana su abin dole da ban haushi bar su ganduje ba sai an yi gaba ba ka ci ganduje ba sai an yi zaɓe ba babu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana ta su abin dole da ban haushi bar su ganduje ba sai an yi gaba ba bar su ganduje ba sai an yi gaba ba yanzu ta juya giwa na gudun gashi suna shirin kaura zabuwa ne da zanen a garin baya mai yada me su gashi muna talin kaya duk tsawon zamanin kawadar suna baya ko ka yarda da Allah ko ka ce lala lala mu ɗan karan da uba ba mu ce wa hidima ka ci doji ba sai an yi zaɓe ba abu ka kwashi ba sai an yi shara ba kana taka kana taso abin na da ban haushi bar su gando ba sai an yi gaba ba Allah ya samu dace amin